Avui som un equip reduït, estem la Neus. Hola, Neus. Hola, bona nit. I jo mateix, i el Pep Casasnoves a, a la part tècnica. I avui el que no tenim amb nosaltres és el Nabil, que el, Sembla grip... ser que està atacat per una grip d'aquestes virulentes que ens ataquen. La grip està fent estralls, eh? Perquè ja fa uns dies sí. vas estar tu, ara el Nabil... Bueno, jo abans de Nadal. i, i esperem que, que, que es recuperi eh? aviat des d'aquí una salutació pel nostre company. Molt bé. Doncs bé, avui farem una breu introducció sobre la comunitat magribina de Mollet. Començarem donant-vos unes dades així estadístiques aproximades, dades tretes del, del, del, cens, del cens de, de l'Ajuntament. De, de la web de la web de l'Ajuntament. I són unes dades que van entre l'any 2008 i el 2011. Uh, eh, L'any 2008 el cens general eren de 1.970 uh, 70 magribins, uh, dividit, bueno, eren 1.380 homes i 590 dones. El 2009 el total eren de 2.145, 1.490 homes, 655 dones. El 2010, 2.223, 1.491 homes i 732 dones. I el, dos, el 2011, 2.294 eh, repartits en 1.540 homes i 754 dones. Veiem, doncs, que en els dos darrers últims anys, més o menys, eh, Sembla ser que, que hi ha, hi ha, hi ha més mica, dones, no? Ha, sí, que de fet ha pujat la població perquè han vingut més dones, efecte de la, del, del reagrupament familiar, suposem, uh mhm. -huh. però que més o menys la, la població s'ha anat mantenint amb una certa estabilitat. I ara, segons les informacions que, que venen, tot i que estadísticament no està reflectit, sembla ser que, que hi, ha un, hi ha una tendència a la baixa amb motiu de la crisi, hi ha, hi ha un retorn al, cap al país. Uh, les dades que tenim de l'any 2011 representaria que del, el, el col·lectiu magribi representaria el 4,37% de la, de la població total mulla, censada a Mollet. I més o menys aquest marge s'ha anat mantenint. L'any passat, era, el 2010, eren 4,23%, el 2009 un 407 i el 2008 un 379. Eh, l'origen de la majoria d'aquests eh, de, de magribins són de, del Rif. El Rif és la part del nord del Marroc, una zona que va entre Ceuta i la frontera algeriana, i hi han potser dos, dos zones de, de, del RIF que són les que concentren una, la major part del, de, de, dels, bueno, dels nouvinguts. Una és la, la zona de Nador, que és una població molt gran a tocar de Melilla, que seria Nador i tota la seva àrea d'influència, i llavors la zona del Joseima, que és una ciutat que està entre Melilla i Ceuta, que té una, bueno, que és una ciutat molt, eh, molt turística i també de la seva zona d'influència. Per tant, eh, diríem que la majoria de magribins d'aquí de Mollet, la seva llengua, tot i que la, tots parlen àrab, doncs la seva llengua materna és, és la masí, que ja era la llengua, una llengua ja que ja parlaven en el, tot el nord de, de l'Àfrica els pobladors que hi havia abans de, de la conquesta àrab. D'això ja n'hem parlat sí, sovint, alguna del vegada tema masí, parlat, perquè, sí. a més a més, el programa passat us vam posar un tall d'un recital de poètic que era bueno, d'un poeta masic del Halit el-Mohtari, traduïts pel, pel Vial Bernils. També, a banda de, de la comunitat rifenya, doncs hi ha, hi ha una part important de, que venen de la zona de Tànger i Rodalies, amb l'Aratxe i tota aquesta població. La majoria són de confessió musulmana, i aquí a Mollet eh, tenim dos centres de, hi ha dos centres de culte. Un és el Centre Cultural Islàmic, que està situat al carrer Diputació, eh, que és el carrer que baixa de, de l'estació del nord fins a Can Molà i està cap al mig del... Sí, més o menys a la meitat del carrer. A la meitat del carrer. I l'altre, que és la comunitat islàmica Al-Huda, que està al carrer Sant Ramon. Eh, aquests dos centres tenen un, un, tenen greus problemes d'espai, sobretot perquè els divendres, que com tots sabeu és la, el dia de festa dels musulmans, a la plegària al migdia, a la Dohar, que es diu, eh, s'hi aplega una molta, moltíssima gent i llavors no tenen, la, no, no tenen capacitat per, per encabir tota la gent que hi va. Jo de vegades, alguna vegada he passat per una d'elles, per la, del carrer Sant Ramon i fins i tot deixen el... He vist que, que deixen el calçat a fora a la vorera perquè uh -huh. dins no els hi cap. No els hi cap, sí. I en el carrer Diputació pues, eh, també hi ha... Em consta que hi ha gent que a vegades vol entrar i no pot perquè no hi cap, no hi caben. Mm. No, no, no poden accedir. Tot i que són centres de culte, també s'hi ofereixen altres, altres activitats. Per exemple, eh, sobretot els caps de setmana, i algun dia a la tarda també s'ofereixen classes, hi ha grups de, de, de nens i d'adolescents que reben classes d'àrab i també algunes classes relacionades amb la religió i també alguna, també de tant en tant fan alguna, alguna xerrada. Sí, vam tenir aquí ja fa algun temps a la Sumaya, que és la professora d'àrab, sí. que ens comentava els problemes que tenien d'espai i la quantitat d'alumnes? Clar, de fet, almenys en la, la, que és la comunitat del carrer Diputació, i fins i tot tenen llista d'espera, vull dir que hi ha nanos que no, no, no els poden vaja, que no poden tenir classes, rebre classes perquè no, per, perquè no, no hi ha espai per, per més. Uh mhm. -huh. I llavors fins i tot algun dia a la tarda en donen, però clar, també les tardes són complicades per, amb els horaris escolars. Bé, en propers programes la intenció que tenim és d'ampliar bueno, de, de que de tenir que vinguin membres representants d'aquestes dues sí. comunitats que ens, i que ens expliquin una mica quin és el funcionament que tenen, com estan organitzats, eh, problemes que puguin tenir i bé, una mica les dinàmiques que tenen a, eh, en el centre. I la idea és aquesta, que la setmana vinent comptar amb un amb algú amb un d'ells de la... que directament ens expliqui, ens expliqui com està tot el tema des de dins. Bé, dit això, avui passem a la recomanació literària. Es tracta d'un llibre que es diu Diario d'un il·legal. L'autor és el Rashid Nini i està editat per Ediciones de l'Oriente i del Mediterrani. El Rashid Nini és, una, és un periodista marroquí, ara mateix està empresonat perquè li va, bueno, el van condemnar a un any de presó perquè ell és el director, ell dirigeix un, un diari, un diari, un diari al Marroc, i en el qual són contínues les crítiques que, que feia cap al govern i cap, a, cap als ministres. Aquest llibre el va escriure, es diu Diari d'un il·legal, perquè el Reixit va venir fa uns anys, va, va venir a Espanya, va entrar il·legalment, va venir a treballar. I des d'aquí estava a Múrcia. Des d'aquí anava escrivint un diari que llavors enviava al Marroc i allà li anaven publicant amb, amb, amb, amb algunes publiques, bueno, amb, amb publicacions a diaris i a revistes li anaven publicant aquest, aquests fragments. I a partir d'aquí es va anar fent un nom i llavors quan va tornar al Marroc ja va poder exercir com a, com a periodista. I ara la Neus ens llegirà un fragment del diari. Ayer en la televisión una patera se estrellaba contra la costa rocosa. Los siete cadáveres yacían como barcos varados. Estaba comiendo cuando las imágenes pasaron ante mí. De repente sentí que me atragantaba. Alguien arrastraba los cuerpos hacia la playa y los cubría con lonas. Los cadáveres estaban mojados, ordenados uno al lado del otro. Hoy repitieron las imágenes y también las reprodujeron algunos periódicos. ¡Qué horror! La locutora de televisión opina que el gobierno está dormido y yo no sé muy bien qué hago aquí. Ayer marqué el número de, teléfono de Bushra. No reconoció mi voz. Me preguntó por qué no la había vuelto a llamar, la muy cabrona. Le dije que me había ido de Marruecos, que andaba por Europa. Me preguntó que cuándo volvería. Le dije que me había establecido en España. Me dijo que mejor, mucho mejor. Le dije que no sabía por qué había marcado su número y la había llamado, que tal vez necesitaba escuchar una voz conocida. Dijo que España era maravillosa. Le dije que sí, qué maravillosa, y por eso mismo los árabes no soportaron su belleza y se marcharon todos. Y mira tú por dónde ahora se han arrepentido y regresan. Uno a uno, abogados, la mayoría de las veces, ahogados. Se rió y me dijo que le enviase una tableta de chocolate, la muy cabrona. Ahora somos cuatro en la casa. Ha venido otro argelino y se ha traído a Miguel. Fue sentarse Miguel y ponerse a hablar de Argentina. Contó que poco después de nacer en el País Vasco, emigró con su madre y su, padre a Buenos Aires, donde pasó 30 años. Con el hambre, los españoles huían hacia cualquier país en el que hubiera comida. Era como si Franco se lo zampara todo él solo. Miguel hablaba de personas que habían desaparecido en los 80 a raíz de acontecimientos que, por mi español, tan solo podía entrever que habían sido dolorosos. La sonrisa de Miguel es tímida. Tiene los dientes apiñados, por lo que aprieta los labios al sonreír. Que las personas desaparezcan es sintomático de que algo, que no suele ser bueno, ha ocurrido. La gente desaparece en todos los países del mundo. A veces los sucesos se tornan dramáticos cuando un régimen o simplemente una persona imponen el arresto y castigo de ciudadanos inocentes o quizá su desaparición por distintos medios. Pensaba todas estas cosas, pero no las verbalicé delante de Miguel. No sé por qué fui tan reservado con mis opiniones. Por la noche, con la cabeza recostada en la almohada, me decía a mí mismo que eran opiniones triviales que era mejor no expresar. ¿Qué me importa a mí si la gente desaparecía? Miguel repetía que en Argentina los judíos están metidos en todo. Me preguntó si de verdad eran hijos de Dios. Le dije que todo lo que sabía de los judíos era que se dejaban crecer largos tirabuzones y que iban de negro, y que tenían narices ganchudas como la mía, pero que lo que estaba claro es que Dios no tiene hijos. No entendió Miguel lo que le dije, así que sonrió con esa tímida sonrisa que ocultaba sus dientes descolocados. Es verdad, lo de tener los dientes feos te condiciona hasta el punto de no sonreír delante de los demás. Incluso evitas hablar con ellos, lo que provoca una especie de aislamiento que algunos pueden interpretar como ambigüedad. En realidad se trata tan solo de dientes desordenados. En el campo hay tantas montañas que no sé por dónde sale el sol. Los cuatro puntos cardinales se pierden en medio de todas esas elevaciones. En las cimas de algunas colinas se ven antiguas fortalezas derruidas. Señalándolas le digo a Merche, mira, ahí vivíamos antiguamente. Merche no comprende por qué teníamos que subir a la cima de la montaña para encontrar un lugar donde vivir. Construimos esas fortalezas en lo más alto para poder vigilaros, porque vosotros vivíais en los llanos, le dije. Merche no sabía nada de historia, le gustaba más el chocolate que contemplar las fortalezas derruidas. Los naranjales se diferencian unos de otros por el tamaño y la altura de sus árboles. Hay árboles altos y grandes que te obligan a trepar como un mono. Admet, el argelino flaco, dice que son como grandes edificios y hay edificios y hay árboles estupendos cuyos frutos se pueden recolectar sin moverse uno del sitio. Suele ocurrir que alguno de nosotros pierda los nervios y empiece a hablar a los árboles en voz alta, insultándolos. Cuando te enfadas, puedes imaginar que son una persona en concreto y si quieres, hablarles con agresividad. Los árboles frondosos son siempre molestos porque las naranjas están en las copas y a menudo dispersas. Al terminarlos te das cuenta de que has perdido mucho tiempo y has tragado mucho polvo y productos químicos. Más tarde notas que has estado demasiado expuesto al sol. El sudor brota y la cara se te convierte en una superficie cubierta de espesas capas de barro. Acabé teniendo una extraña relación con los árboles. Los campos fáciles y ordenados permanecen prendidos en mi memoria, amablemente prendidos pero el recuerdo de los campos desordenados y difíciles está siempre asociado a una maldición. Podías insultar a los árboles siempre que quisieras, que a ellos les daba igual. Bé, ahora pasamos a la recomendación musical, que avui la Neus ens porta dues propostes de la mateixa cantant de la Neila Benvei, que sí. la veritat jo no la coneixia. I és, és una noia argelina eh, que està afincada aquí a Catalunya i personalment a mi m'agrada molt. I llavors, doncs, eh, pensava en, en un tema, concretament, que és a partir del qual jo la vaig conèixer, que es diu Le Quer Serré, eh, que malgrat pugui semblar una cançó d'amor, mm, en realitat està parlant de, del seu país, parla de, de lo molt que enyora i estima el, el seu país, en aquest cas mm-hmm. Argèlia, eh, com a immigrant. O sigui que passem a escoltar Le Carceré, de la Neila Benvey. You. Fins aquí aquest tema preciós de la Neila Benvei. I avui ah, bueno, acabarem amb l'agenda. La, amb Recordar-vos que el dia 1 de març, a partir de dos quarts de nou del vespre, a la llibreria L'Illa i dins del cicle de l'Islam Mediterrani, tindrem amb nosaltres el Mohamed Duyev, que ja vam tenir també l'oportunitat d'entrevistar-lo aquí al programa, que ens parlarà de les revoltes àrabs, eh, incidint concretament també amb els canvis que s'estan produint ara al Marroc. Uh, us, també us avancem que el dia 8 de març, dins del mateix cicle, també a la llibreria, a part, també a la mateixa hora, a partir de dos quarts de nou, Uh, vindrà, tindrem l'Ixen Borisha, que també el vam entrevistar aquí al programa. Sí, també, també vam tenir la sort de tenir-lo aquí i els, personalment li envio una, una salutació. Sí, el saludem perquè, a més a més, eh, sabem que ara està passant una un mal moment. Un mal moment, i des d'aquí tot el nostre suport. Exacte. I l'Ixem ens parlarà d'immigració eh, política i mitjans de comunicació. Això serà el dia 8 de març, a partir dels quarts de nou. Dir-vos també que teniu un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga arroba gmail.com, repeteixo, pasdetortuga arroba gmail.com, en el qual ens podreu adreçar suggeriments, tota l'opinió que tingueu del programa, tot el que vulgueu. I, i bé, doncs... A part aquí... del correu també tenim... Recordar que tenim una pàgina al Facebook que es diu A Pas de Tortuga i que en allà doncs, eh, podeu escoltar els nostres programes en diferit per si no podeu escoltar-los en directe i que cada setmana pengem eh, a través de, del de l'e-box o... No, bueno, d'un... Bueno, eh, un, uh, on, on comparteixi, sí, compartim arxius. Exacte. En allà pengem, en la pàgina de Facebook, pengem els programes, i llavors tots els suggeriments i totes les, eh, les recomanacions tant literàries com musicals que fem també les teniu allà. Exacte, allà també penjades. estan en allà i que sapigueu que és una pàgina oberta a que també vosaltres pugueu publicar o comentar o dins eh, el, el, el que vulgueu, evidentment. És una pàgina oberta i des d'aquí us cridem a col·laborar i a participar. Molt bé, doncs avui també acabem el programa amb, la, amb un altre tema, un altre de, la tema de la Neila. Quin tema és, Neus? Es diu Saharaui i és un tema així més ètnic i per acabar, doncs, més animat. <laughs> doncs, Molt bé, eh, doncs bona nit a bona tots. Bona nit i fins dijous fins vinent. Fins dijous, dia 1 de març.